25 skirsnis. Perskirimas 33. Vinicijus nuėjo tiesiai į namą, kur gyveno Mirijam. Prie vartų susitiko Nazarijų, šis jį pamatė sumišo, bet gražiai pasveikino ir liepė nuvesti pas motiną. Viduje be Mirijam rado Petrą, Glauką, Krispą ir dar Paulių Tarsietį, ką tik grįžusi iš Fregelų. Pamačius jaunąją tribūną, visų veidai ištyso iš nuostabos, o jis tarė, sveikinu jūs Kristaus, kurį garbinate vardu tegu jo vardas būna pašlovintas per amžius. Mačiau jūsų darybę ir patyriau gerumą, tad ateinu kaip bičiulis. Ir mes sveikiname tave kaip bičiulį, atsakė Petras, sėsk ponia ir pasistiprink drauge kaip mūsų svečias. Sėsiu ir pasistiprinsiu drauge, tik pirmiau išklausykite mane, tu Petrai ir tu Pauliau tarsieti, kad įsitikintumėte mano nuoširdumu. Žinau, kur yra lygiai ateinu nuo Lino namų, kurie yra netoli nuo čia. Turiu Cezario man duotą teisę, į ją turiu mieste savo namuose beveik 500 vergų, tad galėčiau apsupti jos slėptuvę ir ją pasigrobti. Bet šitai nedariau ir nedarysiu. Užtat viešpaties palaima, te nusileidžia ant tavęs ir te būna apvalyta siela tavo, tarė Petras. Dėkoju tau, bet paklausykite manęs dar. Nepadariau taip, nors gyvenu kančiuose ir liūdėsyje. Anksčiau, kol dar jūsų nepažinojau, būčiau nedvėjodamas paėmęs ir laikęs prievartą, o jūsų dorybė ir jūsų mokslas, nors aš jo neišpažįstu, kažką pakeitė mano sieloje, kad jau nesiryštų griebti smurtų. Pats nežinau, kodėl taip atsitiko, bet taip yra. Tai yra teinu pas jūs, nes jūs atstojate lygijai ir tėvą ir motiną ir sakau jums, duokite ją man už žmoną o aš prisiekiu, kad ne tik nedrausiu jai garbinti Kristų, bet ir pats stengsiuosi jo mokslą permanyti. Kalbėjo iškėlęs galvą ryštingų balsu, bet susijaudinęs, kojos drebėjo po drūžėtų apsiautelų, o kai po jo žodžių įsivyravo tyla, jis prašneko lyg norėdamas užbėgti už akių nepalankiam atsakymui. Žinau, kokios yra kliūtis, bet myliu ją kaip savo akis ir nors dar nesu krikščionis, nesu nei jūsų, nei Kristaus priešas. Noriu jums būti atviras, kad galėtumėte manimi pasitikėti. Šią valandą sprendžiamas mano gyvybės klausimas ir vis dėlto sakau jums teisybę. Kiti gal pasisiūlytų, apkrikštikite mane, o aš prašau, apšvieskite mane. Tikiu, kad Kristus prisikėlė iš numirusiųjų, nes taip šneka teisuoliai, jį matė po mirties. Tikiu, nes pats regėjau, kad jūsų mokslas kleidžia dorą, teisingumą ir gailę širdystę, o ne piktadarybės, kuriomis jūs kaltina. Menkai lygi šiol jį pažinojau, tik tiek, kiek patyriau iš jūsų pačių, iš jūsų darbų, tik tiek, kiek iš lygijos, iš pokalbių su jumis. Tačiau kartuoju jums, kad ir manyje jis jau šitą pakeitė. Anksčiau geležinė ranka laikiau savo tarnus, dabar negaliu. Nežinojau, kas yra pasigailėjimas, dabar žinau, mėgau malonumus, dabar pabėgau iš agripos tvenkinio, nes pasibjaurėjimas kvapą gniaužė. Anksčiau tikėjau prievartą, dabar jos įsižadėjau. Žinote, aš pats savęs nebepažįstu. Šleikščios pasidarė puotos, šleikštus vynas, dainos, titros ir vainikai, šleikštus cezarių rūmai ir nogikūnai, visos tos piktadarybės. Kai pagalvoju, kad lygija tarsi kalnų sniegas, tada ją dar labiau myliu o kai ateina mintis, kad tokia ji tapo per jūsų mokslą, tada myliu ir jūsų mokslą, ir jo trokštų. Tačiau aš jo nesuprantu ir nežinau, ar pajėgsiu pagal jį gyventi, ar ištvers mano prigimtis, todėl leidžiu dienas dviejonės ir kančiuose, it kokiame kalėjime būčiau. Čia jo antakiai susimetė į skausmingą rauklę kaktoje ir skruostus išpylė raudonis, paskui vėl ėmė kalbėti vis greičiau, vis labiau jaudintamasis. Matote, kankinuosi ir iš meilės, ir nuo tamsybės. Man sakė, kad jūsų mokslas atmeta ir gyvenimą, ir žmogaus džiaugsmą, ir laimę, ir teisę, ir tvarką, ir vyresnybę, ir Romos viešpatavimą. Ar iš tikrųjų taip? Man sakė, kad jūs tiesiog apsėstieji. Tai atskleiskite, kągi atnešate. Ar mylėti nuodėmė, ar džiaugtis nuodėmė, ar trokšti laimės nuodėmė, ar jūs tikrai gyvenimo priešai, ar krikščionis būtinai turi būti elgeta, ar aš turėčiau įsižadėti lygijos, kokia ta jūsų tiesa, jūsų darbai ir jūsų žodžiai ir skaidrus vanduo, bet koks to vandens dugnas, matote aš atviras, įsklaidykite tamsą, nes girdėjau dar ir taip šnekant, Graikija sukūrė išmintį ir grožį, Roma galybę, o kągi jie atneša, tai pasakykite, ką atnešate – Jeigu už jūsų durų šviesybė, tai atidarykite man jas. Mes atnešame meilę, tarė Petras, o Paulius tarsėtis pridūrė. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų balsais, o meilės neturėčiau, tai būčiau kaip aris vangantis. Tačiau senojo apaštalo širdį sujaudino šikenčianti siela, kuri it paukštė uždaryta narvelėje veržėsi į saulę, tad ištiesiai Vinicijų rankas ir prabilo. Kas beldžiasi, tam bus atidaryta ir viešpaties malonė su tavimi, bet laiminu tave tavo sielą ir tavo meilę, vardan pasaulio išganytojo. Vinicijus jau ir kalbėjo susijaudinęs, o dabar išgirdęs palaiminimą, šoko prie Petro ir įvyko neregėtas dalykas. Šis kvintų palikonis, dar neseniai svetimšalio žmogumi nelaikęs, sugrėbė seno galilėjiečių ranką ir dėkingas prispaudė ją prie lūpų. O Petras apsidžiaugė nesuprato, kad sėkla krito dar į vieną dirvą ir jo žvejo tinklas ištraukė dar vieną sielą. Kiti susirinkusieji nemažiau, apsidžiaugę šiuo aiškiai parodytų pagarbų ženklų Dievo apaštalui, sušuko vienu balsu – garbėjai viešpačiui aukštybėse. Vinicijus pakilo spindinčių veido ir prabilo. Matau, kad laimė gali gyvuoti tarp jūsų, nes pats jaučiuosi laimingas ir manau, kad taip pat įtikinsite mane ir kitais klausimais, Tačiau dar pasakysiu jums, kad tai įvyks ne Romoje. Cezaris važiuoja į Ansijų ir aš turiu ten keliauti, nes taip man įsakyta. Žinote, kad nepaklausimas tai mirtis, tačiau jeigu įgyjau malonę jūsų akise, keliaukite kartu, kad įskiepytumėte man savo tiesą. Jums ten bus netgi saugiau negu man. Toje žmonių aibėje galėsite skelbti savo tiesą pačiuose Cezarių rūmuose. Sako akti krikščionį, o ir tarp pretorijonų yra krikščionių. Pats mačiau, kaip kareiviai klaupėsi prieš tave, Petrai, prie Nomento vartų. Ansijoje turiu dvarą, ten rinksimės Nerono pašonėje klausytis jūsų pamokymų. Kalbėjo man Glaukas, kad dėl vienos sielos jūs pasiryžę keliauti į pasaulio galą, tad padarykite taip dėl manęs, ką padarėte dėl kitų, dėl kurių atėjote čia, net iš judėjos, padarykite taip ir neapleiskite sielos mano. Išgirdę šiuos žodžius, jie ėmė tarti, žiaugdamiesi savo mokslo pergalę ir tą reikšmę, kurią pagonių pasauliui turės Augustijono ir vienos seniausių Romos giminės palikonių atsivertimas. Jie iš tikrųjų buvo pasiryžę dėl vieno žmogaus sielos keliauti į pasaulio galą ir po mokytojo mirties nieko kito nei nedarė, tad jiems net nekilo mintis atsisakyti. Tačiau Petras šiuo metu buvo visos didžiulės bendruomenės ganytojas, todėl važiuoti negalėjo, bet Paulius Tarsietis neseniai pabuvęs Aricijoje ir Fregelose, o dabar susiruošęs ilgą kelionę po rytus, lankyti tenykščių bažnyčių ir įkvėpti joms naujos uolumo dvasios, sutiko lydėti jaunai tribūną į Ansijų, nes ten lengva surasti laivą plaukiantį į Graikijos jūras. Venecijus nors ir nuliūdęs, kad Petras tiek gerą jam padaręs nelydės jo, vis tiek nuoširdžiai padėkojo, o paskui kreipėsi į senąją paštalą su paskutiniu prašymu. Žinodamas, kur gyvena lygija, tarį, galėčiau pats nueiti pas ją ir paklausti, kadangi tai dera, ar sutiktų mane turėti savo vyru, kai mano siela taps krikščioniška, bet vis dėlto geriau prašyčiau tave, apaštale, leisk man ją pamatyti arba pats nuvesk pas ją. Nežinau, ar ilgai teks man būti Ansijuje, bet tu atminkite, kad prie Cezario niekas nėra tikras dėl savo rytojaus. Petronijus jau sakė, kad ten man nelabai bus saugu, tad tegu išvysiu ją dabar, tegu pasisotina akis jos reginiu, te bus paklausta, ar užmirš mano padarytą blogį, ar pasidarys su manimi gėriu. Apaštalas Petras geraširdiškai nusišypsojo ir tarė, Kasgi gali atsisakyti suteikti tau sūnau mano tokį pelnytą džiaugsmą? Venicijus vėl pasilenkė prie jų rankų, nes jau visai nebegalėjo sutramdyti perpildyto širdies, apaštalas suėmė jos kruostus ir tarė. O tu nebijok Cezario, nesakau tau, nie plaukas nenukris nuo tavo galvaus. Tada jis siuntė Mirjam atvesti regijos liepęs pasakyti, ką čia atrasanti, kad mergina patirtų kuo didesnį džiaugsmą. Eiti buvo netoli, tad netrukus susirinkusiai pamatė tarp sodelio mirtų Mirijam už rankos vedančią lygiją. Venicijus buvo bebėgas pasitikti, bet išvydęs numylėtinę iš laimės neteko jėgų ir stovėjo plakančią širdimi užgniaužęs kvapą, vos susilaikydamas ant kojų, šimtą kart labiau susijaudinęs negu tada, kada pirmą kartą gyvenime išgirdo partų strėlės zvimbiant apie galvą. Ji įlėkė nieko nesitikėdama, ir pamačiusi Vinicijų sustojo į vestą. Jos veidas paraudo, paskui staiga baisiai išbalo, atstulbusiomis įsigandusiomis akimis peržvelgė susirinkusiuosius. Tačiau aplinkui matė giedrus geraširdiškus žvilgsnius, o apaštalas Petras priejas tarė. Lygija, ar tu jį tebe myli? Valandėlę vyravo tyla, jos lūpos ėmė drebėti kaip vaiko, kuris vos tramdo verksmą jaučiasi nusižengęs ir dabar reikia prisipažinti kaltę. Atsakyk, paragino apaštalas. Ir tada ji nuolankiai ir su baime balse sukuždėjo, parklubdama Tatrui prie kojų. Taip, Venicijus akimoju atsiplaukė šalia jos, o Petras uždėjo rankas jiems ant galvų ir ištarė. Mylėkitės viešpatyje ir jo galbiai, nes nėra nuodėmės meilėje jūsų. Perskirimas 34. Vaikštinėdamas po sodelį Venicijus trumpais iš širdies gilumos išplėštai žodžiais, papasakojo, ką prieš valandėlę buvo išpažinęs. Apaštalai savo sielos nerimą, jame įvykusias permainas ir pagaliau tą begalinį ilgesį, kuris aptemdęs jam gyvenimą nuo tada, kada palikęs Mirjam namus. Prisipažino lygiai, kad norėjęs ją užmiršti, bet nepajėgęs, galvojęs apie ją dienas naktis, ją priminęs tas jos paliktas kryželis iš buksmedžio šakučių kurį jis patalpinęs Lararijoje ir nejučiomis garbinės lygokią dievybę. Ir ilgėjęsis jos labiau ir labiau, nes meilė buvusi stipresnė už jį ir jau pasaulus užvaldžiusi jo širdį. Kitiems gyvenimo gyja verpenčios parkos, o jam jie verpusi meilė, pasilgimas ir liūdėsys, jis blogai elgėsis, bet tai išplaukia iš meilės. Mylėjęs ją pas aulus ir palatinę ir ostrienę klausančią Petro žodžių ir eidamas jos grobti su krotonu ir budinčią prie jo patalo ir kai jį palikusi. Štai buvo atėjęs Hilonas, aptikęs jos buveinę ir įkalbinėjęs pagrobti, bet jis verčiau nubaudęs Hiloną ir atvykęs pas apaštalus prašyti tiesos ir jos. Ir te būna palaiminta toji valanda, kada jam kilusi tokia mintis, nes štai dabar esą šalia jos ir tikriausiai jau nebe bėgsinti nuo jo, kai paskutinį kartą išmirė jam namų. Aš ne nuo tavęs bėgau, pasakė lygija. Tai kodėl taip padarei? Ji pakėlė į jį vilkdalgių spalvaus akis, paskui susigėdusi nuleido galvą ir atsakė. Tu žinai, Venicijus valandėlę nutilo iš beribės laimės, paskui vėl prašneko, kaip palengva jam atsvėrusios akys, jokia esanti visai skirtinga nuo kitų Romos moterų ir gal tik į pomponiją panaši pats nesusigaudė savo jausmuose, tad nesugebėjo jai gerai sakyti, kad su ja ateina į pasaulį kažkoks visai kitas likščiol dar neregėtas grožis, ne tik kūno, bet ir sielos, ir ištarė žodžius, džiaugsmų užtvindančius jai krūtinę, juk pamilęs ją netgi už tai, kad bėgusi nuo jo ir kad būsianti jam šventa prie namų žydinio. Paskui nutvėrė lygiją už rankos ir nebeįstengdamas to jau kalbėti, tik žiūrėjo susižavėjęs, kaip jį atgauta gyvenimo laimę ir kartojo mylimosios vardą, lik norėdamas tikrai įsitikinti, kad ją surado ir kad yra šalia jos. O lygija, o lygija. Pagaliau ėmė klausinėti, kas dedasi jo širdyje, ir ji prisipažino, kad pamilusi jį, pamilusi dar aulų namuose, ir jeigu iš palatino būtų nuvedęs ją pas juos, būtų jiems prisipažinusi jį mylinti ir stengusis, permaldauti, kad nerūstautų ant jo. Prisiekiu tau, tarė Vinicijus, kad man nei galva nebuvo atėję atimti tave iš aulų. Petronijus kada nors tau pasakys, kad jau anuomet jam kalbėjo, jog myliu tave ir noriu vesti. Pasakiau jam, tepa tepa mano duris vilko taukais ir tiesyda prie mano žydinio, tačiau jis mane išjuokė ir pakišo Cezariui mintį pareikalauti tavęs kaip įkaitis ir atiduoti man. Kiek kartų silvartaudamas jį keikiau, bet gal palankus likimas taip lėmė, nes kitai būčiau nepažinęs krikščionių ir nesupratęs tavęs. Patikėk manimi, Markai pasakė lygie, kad čia Kristus samoningai tave vedė prie savęs. Venicijus pakėlė galvą kiek nustebęs. Teisybė, gyvai tari, viskas susiglausti taip keistai, tavęs ieškodamas susitikau su krikščionimis, Ostriene apstulbęs klausiausi apaštalo, nes to niekada nebuvau girdėjęs. Tai tu meldėsi už mane. Taip, atsakė Lygija. Praėję pro gebenėmis tankiai praizgytą pavienę, jiedu prisertino prie tos vietos, kur Ursas pasmaugęs krotoną puolė Vinicijų. Jeigu ne tu, tarė jaunuolis, tai čia būčiau žuvęs. Neprimink, atsakė Lygija, ir neprikišk to Ursui. Agi aš galėčiau jam keršyti, kad tave gynė, jeigu būtų vergas, tuo jau pat duočiau jam laisvę. Jeigu jis būtų vergas, aulai seniai jį būtų atleidę. Prisimeni, tarė Vinicijus, aš tave norėjau gražinti aulams, tačiau tu atsisakėjai, kad Cezaris sužinojęs jiems nekeršytų. Žiūrėk, dabar juos galėsi matyti, kada tik panorėsi. Kodėl, Markai? Sakau, dabar o turiu galvoje, kad galėsiu juos matyti tada, kai būsi mano. Taip. Nes jeigu sužinojęs Cezaris paklaustų, ką padariau su man jo patikėta įkaitę, atsakyčiau, vedžiau ją ir pas Aulus lankosi man leidus. Jis ilgai Ansijoje neužtruks, nes veržėsi į Ahają, o jei ir užtruktų, nebūtina man jį matyti kasdien. Kai Paulius Tarsietis išmokys mane jūsų tiesos, priimsiu krikštą ir sugrįšiu čia, pasistengsiu, kad vėl man draugiški būtų aulai, kurie šiomis dienomis grįžta į miestą ir tada nebeliks kliūčių. Aš pasiimsiu tave ir pasodinsiu prie savo žydinių. O karysima, karysima. Po šių žodžių iškėlė rankas, lyg dangų kviesdama savo meilės liudytojų, o lygiai droviai žvelgdama jį spindinčiomis akimis tarė. Ir tada pasakysime, kur tu kajau, ten ir aš kaja. Ne, lygija, sušuko Vinicijus, prisiekiu tau, kad niekur jokia moteris vyro namuose nebuvo taip gerbiama, kaip tu būsi manuosiuose. Valandėlę ėjo tylėdami, nesutalpindami krūtinėje laimės, karštai įsimylėjo vienas kitą, lyg du dievaičiai tokie gražūs, tarsi juos su žiedais būtų paleidęs į pasaulį pavasaris. Pagaliau sustojo po kiparisu prie pat namo durų lygiai atsirėmė į medžio kamieną, o Vinicijus vėl ėmė maldauti virpančių balsų. Liep kursui nueiti į jaulų namus, paimti tavo daiktus, vaikiškus žaislus ir atnešti į mano namus. O ji nuraudusi kaip rožė arba kaip aušra atsakė. Papročiai liepia kitaip. Žinau, juos paprastai atneša pronuba. Tik tai paskui nuotaka, bet tu padaryk taip dėl manęs, Aš pasimsiu juos į savo dvarą Ansijoje ir jie man primins tave. Paaiškinimas pronuba, matrona lydinti nuotaką ir mokanti ją žmonos pareigų. Aiškinimo pabaiga. Tada susidėjo rankas ir ėmė kartoti lyg prašantis vaikas. E, Pomponija sugrįžta šiomis dienomis, tai padaryk taip dieviškai, padaryk karisima mano. Tegu Pomponija pasielgia kaip nori, atsakė lygija, dar skaičiau nuraudusi, paminėjus pronubą. Ir vėl abu nutilo, iš meilės antplūdžio vos atgaudami kvapą krūtinėje. Lygija stovėjo pečiais atsirėmusi į kiparisą, paunksnėjai džiedas, baltuojančių veidų, nuleidusi akis, tankiau besikilnojančią krūtinę, o Vinicijus mainėsi ir balų. Vidudienio tyloje jie girdėjo plakant savo širdis ir susižavėjimo ekstaziją, šis kiparisas, mirtų krūmai, ir pavienės debenės pavirto jiems meilį sodu. Tačiau tarpdurėje pasirodė Mirjam ir pakvietė vidudienio vaišių. Susėdo jie tarp apaštalų, šie švelniai žiūrėjo į juos kaip jaunąją kartą, kuri po jų mirties augos ir toliau sės naujojo mokslo sėklą. Petras laužė ir laimino duoną, visų veiduose švietė ramybė, kažkokia didžiulė laimė, rodos kupinai pripildė visą šią patalpą. Žiūrėk, pagaliau tarė Paulius Venecijui, argi mes gyvenimo ir džiaugsmo priešai? O šis atsakė, žinau, kokie esate, nes niekada nesu buvęs toks laimingas kaip tarp jūsų.